Copyright Goethe Verlag München. Book 2. Უფასო აუდიო კურსები მრავალ ენაზე. ერთი ერთი პიროვნებები პიროვნებები მე მე მე და შენ მე და შენ ჩვენ ორივე ჩვენ ორივე ის ის ის და ის ის კაცი და ის ქალი ისინი ორივე ისინი ორივე კაცი კაცი ქალი ქალი ბავშვი ბავშვი ოჯახი ოჯახი ჩემი ოჯახი ჩემი ოჯახი ჩემი ოჯახი აქ არის ჩემი ოჯახი აქ არის მე აქ ვარ მე აქ ვარ შენ აქ ხარ შენ აქ ხარ ის აქ არის და ის აქ არის. ის კაცი აქ არის და ის ქალი აქ არის. ჩვენ აქ ვართ. ჩვენ აქ ვართ. თქვენ აქ ხართ. თქვენ აქ ხართ. ისინი ყველანი აქ არიან. ისინი ყველანი აქ არიან.